golle simori jeedidi nden horeje yottinobe sadak o namnimom bele ko gongo pecen jaabi wi bandirabam babirabam kedo de kam alla jom darja o feñani tani men ibrahima de woni mesopotami hadi mum hodoyde karan wi dum yaltu leydi ma ceera e bandirabe ma paya leydi ni jogormi hollude ma ndi e on saha ibrahima ummi leydi kaldeyen yeehi hoɗoyde karan caggal mayde bam makko allah ittimo ɗon addimoye ndiɗo leydi ndi koɗɗon joni allah rokkanimo ɗon e on saha hay gueɗal gotal hay taɓande leydi kono fodanimo rokkudemo ndi kanko e iwdi makko hay sinno tawi o alano taw ɓiɗɗo ko ni allah wi iwdima ma yilloye leydi jenandi maɓe gontoy toon maccuɓe ɓe nuskine toon fodde duuɓi temedde nayyi kono leydi jogorndi halfude ɓe ndi mami ñaawoy ɗum miin caggal ɗum maɓe jaltundin leydi ɓe ngara rewdemi e ooɗo nokku ndeen allah waddi e ibrahima aadi waɗi ɓornungal maande mum hono noon ibrahima dañi isaaga ɓoorni ɗum ñalawma jeetaɓiijo caggal jibinede mum ko noon isaga waɗi yaaquba nde dañi ɗum te ko noon yaaquba ne waɗi taaniraɓe sappo yiɗiɗo e ɓe nde dañi ɗumen ɓen taaniraɓe nde wonno ene kiratno yusufa jeeyi ɗum beeli yo nawi misira kono allah wondi e makko fawtanimo lebte makko fof rokkimo neɗɗagu e haqqillantagu e yeeso firawuna lamɗo misira gardinɗomo misira e galle mum fof o nden heege yani e misira e kanana fof mette mawni haa taaniraaɓe men ɓe natti dañde hay huunde koye ina ñaamee kono yaaguuba nani nguura nana misira neli toon taaniraaɓe men laawol gadanol laawol ɗiɗoɓol ngol yuusufa innitii e yeeso banndiraaɓe mum ko noon firaw oona anndiri koreeji makko nden yuusufa neli yo baam mum e banndiraaɓe mum fof ngaddoye kamɓe fof ko ɓe pittaani capanɗe jeeɗiɗi e joyi yaaguuba yehi misira ko ɗono sanki kanko e taniraɓe men ɓe ɓe nawta sikem ɓe gubba e guenale ɗe ibrahima sodirno kalis danejo e ɓiɓɓe hemmor ɗon e sikem nde timmugol fodore nde allah waɗanno ibrahima nde faandi tawi leñol men yeñi ɓeydima misira ha lamɗo goɗɗo mo andano yusufa laami misira on lamɗo funti leñol men nuskini taniraɓe men haa woppini ɗumen tigguji mumen yo maayi e on sahaa muusa jibina woni jooɗɗo yeeso allah o jogaa lebbi tati e galle baa makko ndeno weddaama ɓiyu firawuna debbo o hoccimo nehirimo no ɓiyum ni ko noon o jannginiraa e nder gannde misiranaaɓe kala kadi o wonti baawɗo haala e golle ndeno dañii duuɓi capanɗe nayi kiɓɓuɗi o dañi miijo ƴeewoyde banndiraaɓe makko ɓesgu israila ngu o yi misiranajo ina lebta hen goto o jingani ɗum o fi misiranajo o ha maayi o sikkatno ko ma bandiraɓe makko ɓe paam allah woni koye dandirde ɗumen junngo makko kono ɓe paamani janngo e mum o fotte ɗiɗo e mabɓe ina dugda o yiɗi hawritini ɗumen o wi onon koon bandiraɓe holi ko waɗi oɗon lebtodira kono lebtatnoɗo gondiɗo mum o duñimo wi oui. hoɗi baɗɗoma gardiɗo e ñawowo e dow amen mata jiɗɗa ko wardemi no mbardunoɗa misirnajo o ankini nde o nani ɗin konnguli o dogi o hoɗoye leydi madiyan o dañi toon ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe duuɓi capanɗenayi caggal mum e nder jeerede taaro hayre sinayi maleyka feeñanimo e nder ɗemgal jeygol sobuƴuru huɓɓatnondu o haawa eɗen jiiɗe nde no ɓattima gam laaɓtidade o nani daande joomiraaɗo ine wiya ko miin woni allah taaniraaɓe ma allah ibrahima isaaka e yaaquba o woni e siññude o hulindarde joomiraaɗo o wiimo ɓoortu paɗe ma sabu nokku mo gonɗaa o ko leydi ceniindi mi yiri gitam nuskeende yimɓam wonɓe misira ɓe mi nanii uumaali maɓɓe te mi jippiima ngam hakkidde ɓe jooni noon arminel ma misira on musa mo israil en nduñi nde mbi ɗum holi baɗɗoma garduɗo e ñawowo ko on allah neli waɗi gardiɗo waɗi dandowo e ballal maleyka peñannoɗo ɗum e nder soɓujuru o ko on yaltiniɓe misira caggal nde waɗi ɗon kaawi saaji e mandeji waɗi ɗumen gej boɗeejo waɗi ɗumen kadi e nder duuɓi capannayyi nder jeerede ɗi ko on musa kadi woni biɗo ɓesgu israila allah ma feññinan on e leñol mon annabi no feññinirimi ni nde dental ngal woni nder jeerene nde ko on wonduno e maleyka kaaldatnoɗo e mum hayde sinay o wonduno e taaniraɓe men ɓe heɓanno en konnguli guurɗi ɗi kono taaniraɓe men jaɓani rewde mo ɓe nduuñmo ɓe miiji e ɓerɗe maɓɓe ruttade misira ɓe mbi haruna waɗan min allaji jahoojo e jeese amen sabu min ganda ko heɓi o Musa jaltinɗo min leydi misira koye on saha ɓe tafi salamuna jogiiɗo mbaadi gayel ɓe mbaɗani ɗum sadak kadi ɓe belti e ko ɓe tafiri juuɗe maɓɓe ko kono allah rumti ɓe woppi aɓe ndewa koode asaman hono no windira e deftere annabaɓe heeni suudu israila mbele on kissani kam mbele on mbaɗani kam sadakeji e duuɓi capannayyi nder jeereɗo ɗi on doodima tillisa molok kañume natal hoodere allah mon refan on pewni ɗin sana munuji gam sujjante ɗumen ko ɗum waɗi mami wat dahe ɗon nawe ɗon caggal babilon tillisa seedan faagu gondunoɗo e taniraɓe men nder jerede o fewnirano kono kaldunoɗo e musa o yamirirno ɗum ni no hollirno ɗum ni caggal nde taniraɓe keeɓi on tillisa ɓe nannimo e gardugal yosuwe e leydi ndi ɓe kebti e leyji ɗi allah ridde e yeeso maɓɓe ɗi tillisa o woni ɗo on haa jamanu dawuda on heɓi moƴƴere allah kadi ñaagi waɗande ɗum koɗirka kañum allah yaaguba o kono ko suleymani kisa mahanimo galle kono noon ɓurɗo towde o hoɗata e galleji ɗi juuɗe yimɓe mahi ko ni annabi o wiri ɗum joomiraɗo o wi ko asaman woni jappere am leydi ko pawirgal jaabordi am holi galle mo mbawɗon ma hande mi koye holi nokku mbawatmi foftade mate wona min tagiri ɗum fo junngo am onon tiiɗɓe koye solimaji to bange ɓerɗe e to bange noppi ɓe oɗon cali ha hande ruwu cenniɗo no taniraɓe mon ɓe ni holi fo e annabaɓe he mo taniraɓe mon leptani ɓe mbari habrunoɓe adan garal pewɗo mo jamfiɗon mbarɗon joni o onon heɓɓe sariya mo maleykaji tellini cali ɗoftade ɗum ɓe nde yimɓe ñawirde towde ɓe keɗi ɗin konnguli ɓerɗe mumen keewi ɓe cegadiri ñiiƴi fayde écen e kono kanko kebbinaɗo ruhu ceniɗo o o hoyni asaman o yi darje allah kadi o yi yeeso ina dari ñaamo mum o wi ƴeewe mboɗo yiya asamanuji ina gudditi ɓi neɗɗo o ina dari ñaamo allah kamɓe fof ɓe gulli doole ɓe cukki noppi maɓɓe ɓe ɓamdi ɓe jani e makko ɓe jaltanimo saare nde ɓe goni e weddade mo kaaƴi seedeji ndesni comci mumen sagata gooto biyiteɗo sool ɗo ɓe goni e weddade étien kaaƴi ɗo étien woni e ewanade ina wii <laughs> jomiraɗo yeeso jabbo ruhu am nden o dikki o wulli dandi dow o wii jomiraɗo wota fawɓe o bakkat nde o haali ɗin konnguli o ɗaani